tiel balbutado ec estas en la cerbo. Por homoi kiwi balbutas, la vivo estas ofte malfacila. La causoi por tiu misfunccio estas variae. Esploristoi nun trovis en la cerbo certan retaron kiu staras en contexto cun tio. La actualae ecconoi povus conduci al novai efficai formoi de terapio. Balputado povas havi diversain causoin. Sen depende de tio, gi laustutajo tamen fontas en certa retaro en la cerbo. La locigo malfermas novain eblezoin por la medicina curazzado. Esperas la esplorista amo eble povus exemple cerbo stimulado directigi a parte al tiu retaro. Balbutantoi ne estas mal pli bonae en tio trovi la giusta in vorto ce parolado. Malhelpata estas la capablo el paroli la intensita in vorto adequate. La misfunccio de la parole ritmo estas markita per sen volai ripetoi de sonoi cae silaboi, diras la studajo en faca giornalo pri cerbo. Lautio, circau quin gis dec procentoi de la infanetoi balbutas. Lau taxo precipe viroi daure balbutas gis la plen cresca agio. Prescau ciam dum vive, balbutado aperas tra ciui culturoi simile ofte, cae amasigas familie. En Germanio, lau taxoi, proximume mil homoi daure balbutas. Forta balbutado povas efici negative alla trafitae homoi, principe pro offendai au ec agresemae reagoi de la cunsociuloi helpi povas terapioi cele al lernado de parol tecnico cae por reducto de stresso. Eficae farmacologiae au neuromodulezzae curats e blezzoe, laula esploristo te amo de la Universitato de Turku en Finlando, gis nun ne disponeblas. Balbutado! estis pli frue considerata kiel psika misfunkcio, clarigis la studestro. Intertempe oni kutime supposas che temas pri misfunkcio de la cerbo tiu contextas kun la reguligo de la parol produktado. Ancau certae neurologiae malsanoi quia la Parkinsona, au apoplexio, povas resulti en balputado. En la studon, la teamo inclusivis homoin, kiwi estis suferintai apoplexion, ca kiwi recte poste estis comencintai balbuti. La apoplexio lautio ja aperas en diversae partoi de la cerbo, sed ili ciui concernis la saman cerban retaron. Contraue al apoplexioi, kiwi ne causis balbutadon. Aldone, la esploristo e prilumigis helpe de magnet resona tomografio, la cerboin de dudec homoi, ce ciui la balbutado iam evoluis en infanaggio. Ancau ili montris structurain in modifoin en la nodo punctoi de tiu cerba retaro. La teamo concludas el tio, che balbutado ciam ec estas en tiu retaro. Sen depende de tio, ciù gi estas causita pro evoluo au neurologie. La centron de la cerba retaro formas lau tio regiono de la putameno, quio estas carna regiono en la granda cerbo. La putameno partoprenas lau la esploristoi en la interna temp atribuado cae en la programado de motorae movoe ancao en la visaggio inclusive de la lipae movoi. Parto prenas crome a regiono e de la amigdalo, cae de la claustro, tiui same profunde situas en la cerbo, cae ancao ligajoi inter ili. Tiui ecconoi clarigas conata in caracterizajo de la palbutado, tiel la motora e ce e parol productado, cae la signifa variebletso de la fortezzo grado de la palbutado en diversae emoziae statoi, clarigas la studestro. Ciel gravae areoi en la cerbo, la putameno reguligas la motora in funccioen, cae la amigdalo la emozioen. La claustro sia vice funccias ciel nodo puncto, por plurae cerbae retaroi, cae plus sendas informoin inter ili.